Demenzo cae musicado Demenz malsanuloi ofte ancorau capablas virtuose ludi instrumentoin. Eble la musicado ec plilongigas la mensan productivon. Ciam la cerbo iam estas forgesinta prescaucion? Cion jaron ni nun havas? Ciu estas la visitanto? Ciu estas mi mem tiam tie disponeblas ancora o ciam la musico. Tiam ec prenas la demenza octec quinia rulo la accordionon cae virtuose ludas la malnova in pezzoin. Cae la altagia signorino, cun Alzheimer malsano, cantas plur strofain cantoin. La musico ofte restas gis la fino, diras geriatria psichiatro. Li accompanas en Berlino cor varmigan proiecton ce la comica opereio, cie oni provas, por homoi cies eblezoi pli cae pli malaperas, construi pontoin en ilian propran forgesitan mondon. Che musico capablas tion, tio lauli havas du causoin. La malnovae cantoi estas trolernitai. Ili estis ciam de nove ludatai cae cantatai. Crome la musico al parolas emozioin, cae tiui estas ofte ancorau atingeblai. La musico povas evidente contribui al tio, che en tute ne disvolvigas demenso. Tion montras actuala studajo el la internazia giornalo pri geriatria psichiatrio, por quiu amo de la Universitato de Exeter mesuris la cerban productivon de pli ol mil cent altagiai britoi cae encetis ilin pri ilia al iro al musico. Tiu en sia vivo estis ludinta instrumenton, tiu havis, lautio, pli bonan memor capablon, cae capablas solvi complexa in tascoen pli bone ol homoe sen musica sperto. Cetio instrumentoe tiel accordiono cae piano, sur ciui oni ludas du vocioin samtempe, efficis pli forte, ol blovai au cordai instrumentoi. Cantado donis mal pli fortan efficon, simple nur ausculti musicon, ali flanke ne helpis. La studajo harmonias cun multae pluae laborajoi. Pli firmigas la el trovoi, che musicado estas bonega treinado por la cerbo, cae tiu treinado estas gravega por preventi demenson au procrastigin, diras psicologo, kiu esploradas pri tiu temo ce la Universitato de Bergen. En musicado lauli convenas multai aferoi. Oni trainas percepton, attenton, memoron, cae havas sociain rencontoin. Cae cion tion, sam tempe. Fine pruvita, la protecta effecto de la musicado tamen ancora ne estas. Tio estas metodike simple tre facila. Tiel en la brita studajo oni ne consideris la socian position. Oni scias tamen, che infanoi el pli bonhavei familioi pli ofte lernas instrumenton, cae crome estas pli bone protectatai contrau demenso, pro iliai ofte mense stimulai profesioi. Dio povus tordi la resultoin. Malgrau tio, montrigis che la protecto de la memoro superas tiun hazardan contexton, char tiui homoi, ciui nenur iam foie estis ludintae instrumenton, sed kiui daurigis la musicadon gis alta agio, profitis, laula brita studajo, aparte forte. Ciu entio ancora helpas se oni nur in alta agio comenzas ludi instrumenton? Tion ne analisis la studajo el pritio, sed la stud estrino pensas che ancau tio estas tre avantagia, jam pro la legado de music notoi. Legi notoin estas iomete kiel lerni novan lingvon, cae tio estas defio.